ez dakit. Ez ere ginen dugun Gure palita! Zego duzute, Abazten gara, egun osoan deika Kultur alea. Baungi etorriak entzule gure gaurko kultura eta lonetara. Gaur, Durangoko azokara begira jarriko gara, eta Durangoko azokan aurkitu ahal izango ditugun bi talde izango ditugu gonbidatu alde batetik Kalakan taldeko Jean Michel Bejo eta San Errota bere izango ditugu gurean jakin berri dugularik Tiegi Bizkajik eh, Kalakan taldea utzi duela eta beraien proiektu berriak ere eskutartean dituztelarik ba argibide guztiak bilduko baititugu San Errota bere errandigunaz Egan eh, duzu bezala, historiak eta bideak batzutan baztertu behar dira, beren abenturak segitzen du, eh, ez? Ta guretzat eh, ez da hortan genitzen, uste dut, gertatzen handiren gauza dira talde guztetan bezala, eta proiektu berriak, bai? Bakalakan taldearen berri jasoko dugu gaur, baita askaketan taldearen azken lanaz mintzatuko gara. Gaur, plateruen antzokian aurkeztuko baitu taldeak berazken obra, galera izenekoa. Bas Bas gaitezen. Kantu sortu naiz eta kantuz nahi bizi Kantu zigortzen ditut nik penakiesi Kantu izan du daño zerbait irabazi Kantuz gostura ditut guziak iretsi Kantuz ez dut aberaz hiltzean Kantuz ez duta beraz hiltzea merezi Badurangoko azokako giroan eh, segituko dugu gaurkoan ere, gure kultura talonetan, eta gaur, astapen batean, kalakan taldearen berri jasoko dugu. Durangon, aurkitzen dira Jamixer Begeo eta San derrota bere kalakan taldeko kideak, eta aipatu beharrere berriki jakin izan dugula, txegi bizkajik utzi duela kalakan taldea. Bazertan diren, zeintzuk diren dituzten proiektu berriak eta norden taldekide berria ere jakiteko, San Michel Begeo eta San Errota Bererekin mintzatu gara, eta San Errota Berek hastapen batean kontatu digu, zertan diren. Ba urte bukaera guziz bezala entzatzen gira, nolko urteari pentsatzen, Ganduzun eh, bezala, historiak eta bideak batzutan baztertu behar dira, beran abenturak segitzen du, ez, eta guretzat eh, ez da hortan gelitzen, uste dut, e, gertatzen aldiren gauza dira talde guztetan bezala, eta proiektu berriak, bai, e, kalakaren repertoria berritzera goaz pixkanak ere bai, e, ikusgarri potolo bat badugu jadanik e, urtahilean, hogeita bian, e, Bitoria Eugenian Donostin agertuko duguna beste kide eta lagumatzuekin, e, beraz burua Aipatzen ditut, ba, aipatuk ditut izan ditugu gurekin Maie Joienart eta Jeremy Garat, Sendarineko Aizpak, izanen dira bakunaso, uh, eh, antzidut elkartaren izena Sibirutak dantzak beritza? kompainia. kompainiako dantzariak ere bai. Uh, sorpresa moduan, behar bada... Matxin legiza bai. Eta ba, beste sorpresa bat, oenik ez dugu erranen. Ja. Sorpresa. Azburur belagi horrekin eta egun agertu gira hemen, bai bi disko txipi behi ekin, eh, peskat gustua eta maksua, apetitoa peska bat idetkitzeko jendeari. Ehm, lehena deitu duguna da terra, portugues batekin Luis Peixoto gitarista, kabakinoa, mandolina portuguesa eta beste instrumento hainiz diotzen dituen musikari bat ezagutu duguna duela urte bat orain edo pixka gehiago. Eta ia da guk ere Portugalen joa izan dugu lazen baitetan, eta konexio eta azkarrak seintzietugu um, bai gure kulturan eta musikan eta bai haienean ere, eta beraz ideia sortu da entxatzea zerbait berarekin. Eh, Jean Michelek dei egin zuen berari bai baionako musikaren bestan, gurekin dutzeko Eta bon, guretzat plaza gaundi bat, beretzat ere iduriz, eta publiarkoaren reakzioare hor izan zen eh, nahiko positiboa. Beraz, eh, bon, sakontzea biskat gehiago alde hori, goera osartzen gira beste kantu eta musika batzuetara joaitea eta guretik gure mundutik ateratzera bere berean sartzeko eta bere munduan sartzeko eta bera eskual musikara ere hurbiltzen da. Eta bigarren proiektua duo linkontro, linkontro bikotea, eh, donostiak bat eta italiano baten eh, bikote bat, arpa eta oboea, arpista bat eta oboista bat. Eta, no, eh, nahasketa interesgarria zen eta guk betidanik entzatu izan dugu dinamika bat proposatzea gure musiketan, uh, izan, da, izan dadin musika indartsu bat, eta batzutan instrumentala, suabeagoa, batzutan kantu siaska bat, edo banan, uh, bon, bikote horretan biak neskak dira, eta nabaritzen da beste zerbait ekartzen aldela eta proposatzen lan gure gure musikan eta instrumentuen arteko nahasketan. Eta hor berdin, zubi bat entzatu gira egitea gure repertorioa, eskual, repertorioa, eta e, musika klasikoa barokotik eta gertu diren kompositoren arteko nasketa hortan. Betiko izera mantenduz taldekide berria baduzela ere esan duzue, eh? aurkeztuko aldi guzue, eh? irugarren azin den. Irugarren behi izanen da Pierre Sangla, Ehm, lapurdiko jendeak ezagutu eh, eza, eza dute nun eh, eh, lanetik egina endaian eta perkusio e, erakaslea eta bestena barnekaldean edo segur ikusi, segur ikusi duzuela izahak taldearen e, gibelean zenta hoi dela ez dakit biz, mm, urte bat edo bi e, bera haitzen dena haiekin Bizpairu urte, e, berak du eh, bateria jotzen eta eta korroak egiten. Eta hasi asigera lanian ja, dela bi laite olako zer bai. Eta, eta dena dena ongi dena ongi pasatzen da e, nahiko nahiko content gauzak e, nahiko azkar e, eta fite joiten dira e, eh, aipatzen dut eh, harmonizatzeko gaitasun hori eh, lortzeko normalean behar denbora pixka bat eta hor eh, nire ustez eh, agas fiten numaitan lortu dugu hori hori entzutea bon, gero egia egan behar da erresagoa da, gu xanekin biak badugu aspalditik eh, oitura elgarrekin kantatzeko, orduan beti erresagoa da bakarrik eh, bat eh, or, bien artean sartzea ez gira nun zerro zerotik hasten, ba, zen jadanik zerbait. Gogotxu eta indartxu, proiektu berriei ekiteko, esan duze Donostian izanen duzela itzordu? Bai. Hemen digutxera kontzertua, noiz... Urtahilaren, urtahilaren ogeita bian, eta proiektuaren izena, ikusgarri gau horretan emanen dugun ikusgarriaren izena, da eki. Beste itzordurik, beste kontzerturik ere? Ha! Horainik ah, uh, eldu den urteko egutegia ez dut eh, buruan horainik. <laughs> Baina uh, ez dakit, eh, ja, prestatzen ari bon, eh, Portugalera joan behar gira uda hontan ere eh, to, Tolosan, Frantzian ere biskatituko gera, e, Euskal Herriko mendi baten puntan ere aitu beharko ga, mendik ez dute gaten zoina, mena ja, sorpresa bat izanen da. Gena ba, asigera, lanean, e, eh, jendi hasten da pixkat deitzen, e, eta hola. Bera, txaiatzen gira lan gehiena orain egitea, e, zenta gero nahi ditugu bagantza, bagantza batzuk hartu <laughs> eta eta ba, urtagilan, urtagilan gero itzultzeko eta ja, behitz eh, lanian sa, azteko e, eh, donostiako emankizun hori eh, ongi prestatzeko eta eta eta emailak jasutzeko eta kontratuak egiteko eta zenta oh, gira pixka e, ofizialak bai. Piskat denetarik egiten dugu e, Na, niri, niri gustatzen zait, eh, hori, hori egitea, zera, hoga, ibez, ja, disko, disko ekoizpenean, eta, eta ez da, ez da musikari baten lana, bena, ez dakit nola egan, bena, dena, dena, ida, dena zatikatzen eta dena espezializatzen, eta, baina uste dutea diska bat egitea eta interesatzea nola, nola eginten den eta estudioan gauzak eh, menperatzea jakitea nola manatu eta pro, prozeso guztietan e, eh, astapenitik bukaeraino hori zaitea eta nunbaitan eh, jakitea ikastea menperatzea nire ustez hori oso interesgarria da eta bai musikariak gira bena bai gizonak eta gizakiak eta nire ustez beti, beti ona da bai zure osagarri mentalen dako, edo eskapena beti gauza berri batzuk egitea, beti gauza batzuk ikastea, e, deskubritzea, eta eta olako gauzak, eta ez eta hori ere nun baitan, launtzen du nun musikan e, e, jarraitzeko ere. Zenta momentu batez musika gehiagi edo bakarik musika egiten baduzu beti, ba, musika, musika, musika, musika, musika, musika, momentu batez e, ukaiten alduzu koma in overdose edo lako zerbait edo eta hola, bueno, pixka denetarik egitean eta guzti, eske ni so interesgarria atxematen dut e, eh, nire, nire lana horrela egitean, nun baitan. Orain durango kazokan zuen e, eh, bidiska e, iskuratu izango ditugu, beti ere segituko duzen molde berean, kontzertuetan bakarrik saltzen e, hauek, atera berri dituzenak? ez bai. Horrengoz bai, igerran lan, lan egiten egon gira prestatzen eh, laguntzarekin biztan da, webmaster batekin, proposamena okaiteko ondoko hilabeteetan zen dako ez, eh, gure, entre, gure entreneteko hori aldetik erosteko, hori nahi dugu nahi dugu gu egon, jamisek egiten duen hemen zara, astapenetik bukara arte nahi dugu egon jabe gure, gure lanaz, gure produktuetaz, gure, gure arteaz, edo zein izena emaiten altzaio. Horain goz, egonen da kontzertuetan eskuragarri, eta hala, untsa instalatuak izanen girenean urte astapenetik eintzina, bakantzak eta gero, e, eh, behar bada, sorpresa batzuak lako dira interneteten bidez bai ba, berri hoien bea egunen gara eta ba, mi esker. Alzak ez du lihiotzik, ez gaztan berak ez zurik, ez nian uste erraiten zielak tonen semek gezuri syri bereterrek ek oetik neskatuari estiki abileta soeekin esan ageri palla, lei io batteti bukata Ala bukata egera Bere tere atoretarik Hiurdozena umenda Bere tere etxen atoretarik alea. Berri noz aldatu, eta horrein gontan eskakeitan taldeaz interesatuko gara, gaur plateruen antzokian taldeak bere zuzeneko eskeniko baitu. Gaueko amaiketan izango daitzordu, eta azken aldian plazaratu duten galera izeneko diska dute aurkeztuko hain zuzen ere. Mauka argitaletxarekin plazaratu den lan berri honen inguruan, mintzatu gara eskakeitan taldeko. Peio Armendariz eta Aitor Balkarlosekin eta beraiek onako kontatu digute diska berriari buruz. Nik uste bai, guztiz e, erronka bat izan da guretzat, egia da garapen natural baten erantzuna dela, ez dela ezer bilatu, baizik eta bueno, gaur egungo kontekstuan eta hasi ginen kontekstuan gauza desberdinak egiten ditugu, baina nik uste badagola hildo koherente bat, Eta hildo hori jarraitu dugu, egin duguna da lehenengo aldiz inongo komplejuri gabe, beti esaten den gauza da, baina orain benetan. <laughs> Esan e, inongo komplejuri gabe eta ulertu dugu zeintzuk behan gu musikalki, eta asko disfrutatu dugu, nahiz eta bueno, gure beldurrak izan ditugun ere bai, baina estilo aldetik es, elektronikan bizkat murgildu gera, gitarreroagoa da hau, roka da hemen ardatza, eskabaino behar da, hor dago ere bai gure erritmika presente, betiko erritmika hori, eta horokorrean gehiago ekoiztu den lan gehiago landutako, landutako lana, nik uste gaina aldea handiarekin. Bai, esango nuke abesti bakoitzarekin denbora bikoitza minimo sartu dugula, eh? Bai. Eta kolaborazioak ere izan dituzte? Bai, e, kasu honetan izan ditugu bost kolaborazio, bat ja egina zegoen iaztik eh, single bat kaleratu genula eta hori diskoan sartu dugu eta ondoren, bueno, e, ikusi genuen abernun sartu zitezkeen kolaborazioa, eta azkenean beste lau animatu ziren, gurekin kolaboratzera, e, zortzi da beste berri horietan. Eta tira, ba, alde batetik hagu ba, gure hurbileko pertsona lagun bat, e, erauleko lagu banda paralelo bat eskakitanen barruan, eta erauleko kide dira Julen eta Borja eta banda honetako abeslaria e, Asier Beramendi animatu da gurekin kolaboratzera azken abestian eta gero bestetik ba bueno e, manu txau lerro utzen artean dago e, gero fermi muguruzak ere oakland e, abestian eta azkenik e, zaki, da, ah, e, ba, bai e, kike gigos eta iban e, egon dira aspenkateko kikideak egon dira kolaboratzen tu aprobación kantan orain zuzeneko ibeira jarriko zarete, e, behin diska atera eta e, suposatzen dut irrikan zaudetan ez dakit, nik e, lehen aurkezpena duran gondu edo... Bai, e, azte honetan egingo dugu plateroenan iuntzeko amaiketan, e, aurkezpena, konbida pena hemen luzatzen dizugu, e, eta bueno, urduri gaude, gogotxu, asko entzaiatzen ibili gera biskat eta presakaz, e, bueno, azken finean diskoarekin egon gara, azken momentu arte, Baina, bueno, kriston gogoak dazkagu bai diskoa saltzeko, bai diskoa jendeari helarazteko, baina bai ere zuzeneko hori jotzeko. Eta gira da infrastruktura edo azpiegitura aldaketa batzuk daude pues, bain bi samplerrekin goaz, e, gauz elektronikoak ere bai hor ditugu zuzeneko dan, gero ahotsak efektu batzuk dazka, bueno, gehiago landutako zuzeneko bat, baina bueno, e, oso gogotsu gaude, esan hori, astelenotan hasiko gara gutxienez betiko publiko fidel hori duzu, Nik uste, publiko hori egongo dela, lagunak egon dira, betiko lagunak, eh, familia ere egongo da, eta beno, e, espero dugu baita ere, ba, ez dakit, atea dituguna bestiekin eta ba, egotea jendea ba, interesatu etortzea eta berriz gopiatzen dio etortzea, ze uste dugu kontzertu oso berriz izango dela eta benetan, benetan jarri, jarriko dugula e, eh, guren ez hor. Bastelen honetan, plateruenan entzuna izango dugu zuen azken lana, zuzeneko berezia eskeniko duzena, biratxoa dagoeneko antolatu duze, eta nire bigarren galdera, lapur dira, basena farrora da siberura joateko prest? Bira makinatzen ari gera, egia da, oraindik data ofizial gutxi ditugula, publiko egiteko ezerrez momentu, baina bueno, gauzatxoak ari alotzen, bai udarara begira, bai urtean zeharreko periodo hortara begira, eta noski, bueno, lapurdia dela eta iparraldera, asko joan gera horten, eta egia, esan behar dugu asko gustatzen zegula bertan jotzea, ba, dakit, gustatzen zaigu publiko aniztasuna eta hor nabaritzen dugu publikoa pues, oso bere izgarria dela, eta asko gustatzen dugu. beraz, nik uste, hombre, hori askotan da oferta demanda, ez? Baina nik uste, atera berdia kontzertuak, eta bueno, hor nahi behi gaituzue, gu horregongo gera pozpozik beste behin. Ba, oso guzti guztionekin geratzen gara, mauka disketxearen eskutik e, dagoeneko eskuragarri dugu zuen lana, eta ba, ontan utziko dugu, ez dakik kantu bat eh, bururatzeko hautatuko zenuketen? Bueno, ba, oain dula gutxi atera egun singela, e, lerro gutxen artean, gaina Manu kolaborazioarekin, eta guzti dugu, bai, e, disfrutatutu dezala jendeak honekin. Ba, mi esker. Esker bautaturiko kantu honekin bururatuko dugu gaurkoan gure emankizuna. Nere aldetik besterik ezentzule zule nahi duzun astea jo. Tanto viento en mi cabeza, tantas cosas por hacer, tantos locos en